kan hom krappie omhoor. Daar's hy. Broeders en susters, hierdie is die gehoorstukkie vir ons. Karwag daarvoor dat hy ook kan hoor wat gebeur in die kerk en dat hy saam kan die woordverkondiging geniet. Hartlik goeiemôre en baie hartlik welkom aan elkeen van u. Hier is klompie besoekers wat ons ingevoer het om vandag saam met ons die Here te aanbid. Ons sê baie welkom aan aan almal van julle my ouers daar van die Republiek van Kleinfontein en almal wat ver is. Ons is dankbaar julle is saam met ons. Uh al die vriende en skoolmaats en almal wat saam met ons is. Ons is bly julle is hier. Onthou ons is om een rede hier in. Nie oor die mooi rokke en die lekker eetgoed nie eierbroodjies en die uh, verversingkies wat ons na die tyd ons is hier om die Here te aanbid. Dis eerste prioriteit. En mag ons vandag vir hierdie uur fokus op die Here se eer, se lof, se aanbidding. Maar baie welkom. Namens die Eerwaarde Kerkraad 'n klompie afkondigings. Na die tyd gaan ons saam eet en koffie drink en tee drink en kook drink. Jy sal sien hier langs aan. As jy nou nie wil saam drink nie, jy kom kyk net hoe lyk ons saal want ons saal het nog nooit in sy lewe so gelyk soos wat dit vandag is nie. Hier is ure se moeite ingesit en uh, kom drink die prentjie in met die oë en kom drink die verversingkie ook in as as u ehm um, wil want u is uitgenooi en u is almal hartlik welkom. Dan ons verbondsonderrig eh uh, het klaar afgesluit en ons uh, finale uitstappie is die 30ste November daar by eh, man dit het hier geskryf by Dominee se plot. So ehm um, kyk asseblief daar is 'n WhatsApp groepie en ehm um, al ons verbondsonderrig kinders hartlik welkom almal wat graag wil. Ehm um, ons sien hierso by ons ete wat sou plaasvind die 18de November. Dan eer Moen sê daar's te min name op die lys. Ons gaan nie eet nie. So kom eet sommer daar by die pastorie. Eh, die 30ste November en kom geniet saam met ons. Ons sal die reëlings nader na die tyd deurgee wat die tyd betref. Na die uitspreek van die seën, vra ons dat u oomblik sal bly sit vir 'n bidstonde. Ons tree elke Sondag in vir een gemeente in ons land waar ons bid vir daardie gemeente en ons wil dit ook vandag wil ons dit graag doen. Dan het ons vir goedkeuring afgekondig vir approbasie drie name. Dit is die naam van Marilee Burger en Leandri Burger en Abri Johannes Burger uh, eh, Brits, amper sê ek hom vir hom ook Burger. <laughs> hy's Brits hoor, hy's nie Burger nie. Daar het nie besware ingekom teer in 'n leer en lewenswandel nie. En daarom die ouderlinge raad het goedgekeur dat hulle vandag belydenis van geloof kan aflê om daarmee belydende lidmate te word en dis vir ons 'n groot oomblik vir my persoonlik ook met al my dogters wat vandag belydenis van geloof aflê. Bybelstudie DV môre aand, Maandag die 12de November, ons sal op die groepie net die tye deurgee. U word opgeroep as beleidende lidmate tot die nagmaal die 18de November. Ons vra dat u daarop instel en u daarop voorberei. Kersangdiens, Sondag 25 November. Daardie Sondag gaan ek net by Kaltenwil, dan is dit hulle Kersangdiens maar ons Kersangdiens is die volgende Sondag, met ander woorde die eerste Sondag van Desember maand en dan kom Magaliesburg ook saam met ons sing. So kry solank u stemme reg oefen in die stort dat ons op daardie dag die Here van harte kan loof met ons eie Kersangdiens die die eerste Sondag van Desember. Ons kerk jaarboeke van jaarsin lyk like so. Nou daar is twee goed in. Die eerste deel het al die adresse van die kerke in die land in. Met ander woord, as jy nog vakantie hou in Maagheid, dan is Maagheid sy adres daarin as jy wil kerk toe gaan vir die see. En dan is daar ook, vir elke dag van die jaar is daar een prachtige bybelse dagboekstukkie. Nou wat hulle vir volgende jaar gedoen het, hulle dit opgedeel, so dat as jy nou vir iemand een kersgeskenk wil gee wat net dagstukkies is, en nie al die kerkese inlichting nie, dan kan jy dit doen. En dit is een prachtige geskenk. Nou daar is twee formate, Ek lees ge vir u die vier opsies. Opsie nommer 1. Dit is die kerkjaarboek met al die dagstukkies en die inligting van die gemeente. beter. intussen ek lees so lang aan, so die, die wat so lyk, wat al die dagstukkies in het, en die inlichting van die gemeentes, is 145 rand, die wat net die dagstukkies in het, is 125 rand, dan is daar ook een liekse uitgave, wat een harde band het, dis 210 vir een wat al die inlichting het, en dan een wat net die dagstukkies het, 175 rand, so, het al gesien in die winkels, is die kersversierings al op, Dankie. Ons sê, dankie. As u daarvan gebruik wil maak, bestel nou asseblief vir Suster Mandy volgende week, moet die bestelling in. Hierdie voorsit Suster Mandy met die groen aan, so bestel dit by haar asseblief. Kerkraadsvergadering waartoe u as gemeente opgeroep word tot deelname vir die verkiesing van kerkraadslede is Sondag 18 November. So ons vra dat u asseblief ook daarin sal deelneem. Ons het 'n vleisprojek in Magaliesberg en ons vra dat u vleisbestelling sal plaas by Suster Hermoine En dan is daar twee verjaarsdae hierdie week. Suster Eunice de Beer verjaar die 11de en Suster Leandri Burger verjaar die 12de. Ehm um, Suster Eunice word 29, nie Leandri nie, maar Suster Eunice 79, 'n mylpaal en ons is so dankbaar daarvoor en ons bid vir tannie Eunice gesondheid en seën toe op die jaar wat voor lê en vir Leandri skryf op daardie dag wetenskap. So ons bid vir haar sommer sterkte toe vir haar vraestelling. Ons bid vir in ons voorbidding lysie Magda Stroomfer, Babs Loots, Naskitte, Marie Bosman, Frans Jansen van Vieren, Jan Barnard en Esther van der Merwe se suster Linda het 'n breinoperasie gehad. Ons bid vir haar. En Freek Jacobs van Kaltenwil, Hendrik Swart van Magaliesberg en dan het Marie Brits broer Jan operasie gehad die week. Ons bid vir broeder Jan, ons ken hom. En dan het ons hierdie week die hartseer gehad, die 6ste sommer skielik is Suster Mara oorlede. Nou weet jy dit was vir my moeilik. Ek ek was eers die hospitaal bel om seker te maak dat ek kon nie my brein kon nie daarby kom te dink dat dit 'n werklikheid is. Maar ons het Vrydag het ons roudiens gehad. Baie van ons lidmate is vir ons so kosbaar, maar ek kry min wat so getrou is soos Mara vir alles is. Dit moet alles met liefde doen. Ons het nog botteltjie ingelegde koekies wat syster Mara maak en konfyt wat sy gemaak het met haar naam daarop. Dit is met liefde gemaak en ons gaan haar mis. Dit is vir ons gemeente 'n groot slag. Sy was nog nie 70. Broeders en susters dan wat die laaste saak betref, aflegging gaan daar twee goeders in Engels gebeur en ek wil maar net sê, dit is nie ons gewoonte nie, ons doen gewoonlik alles in Afrikaans, want ons is Afrikaanse protestantse kerk, en vir ons taalpuriste soos, soos ek, wat een is, is, is, is dit nog hulle uitdaging, en nou wil ek vraag dat u, u moet nou besluit, of u gaan vies en boos wees daar oor, en dit gaan die aandag aftrek van, van Christus, en ek wil vraag dat u kese maak, dat dit nie die aandag aftrek van, van die Heer nie. Die rede hoekom dit so gedoen word, jy sal sien die plakkaatjie wat daar voorop is, is ons wil graag dit vir hierdie drie jong mense se 'n belewenis maak, iets wat hulle hulle lewe lank sal onthou. So neem dit asseblief maar so in ag dat dit 'n didaktiese motief het en dat ons op so 'n manier hoop vir hulle iets wil saamgee dat hulle hulle res van hulle lewe sal onthou. Nag en daar 'n Engelse liedjie gespeel word. En ook dit het het 'n besondere doel. Ek dink dit onderstreep dit wat ons in die woord van die Here hoor. En uh, ek wil vra dat u dit ook sal verdra want die woorde is iets wat ons vir hierdie jong mense wil saamgee. En uh, en ek dink dit is 'n kosbare klein noot wat hulle op hulle pad vorentoe altyd sal kan saamneem. Dank vir die geduld en die verdraagsaamheid in die verband. Kom ons word nou stil voor die Here. Kom laat ons aanbid en neerbuk. Laat ons kniel voor die Here wat ons gemaak het, want hy is ons God en ons is die volk van sy weide en die skape van sy hand. Gemeente genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons loof die Here, ons sing Psalm 23. Hierdie psalm ken ons uit die hoof, ons sing twee verse, die eerste en die laaste versie. Die eerste versie is baie belangrik, want David getuig daarvan, dat hy vrede het, dat hy nie vrees het in sy leven, wat sy aandag aftrek van die Heere, dat hy een herder het, wat hom verzorg, en dat, dit gaan ons in die tekst gedeelte hoor. Die tweede belangrike gedachte is, dat ons kan verzorg, feestviering vandag in die besonder ook met die oog op die, die heilige sakrament wat ons volgende week in hierdie jong mensies sal vir die eerste keer in hulle lewe gaan vier en dat die Here nou reeds vir ons 'n tafel gereed maak waar hy ons geloof versterk en eendag in die hemel volmaak die heerlikheid dis waarheen ons op pad is Psalm 23 vers 1 en 3 Net so se herte hy trek met sy skape en hulaat meer lê en die vel van molde groen met sagte handel lei langs die lewaardes so is die val in gereedheid, my hoof druip olie, en my lewe vloei van wijn. Een bron van goedheid, stroom vir my gediewe, dit is my geese, vreug my vijande tot Kroon my lewe met die blaai na gesang 69. Ons sing die derde versie as 'n skuldbeleidnes lied na die wet en ons sing die vierde versie na die geloofsbeleidnes. Gesang 69. die wet van die Here lees uit Deuteronomium hoofstuk 6 as hoofstuk 5 vers 6 en verder Hoekom doen ons dit? Hoekom lees ons die wet van die Here as ons tog weet Jesus het die wet vervul? Wese gaan dit maar oor liefde. In Johannes 5 vers 3 sê die Here, want dit is die liefde tot God dat ons sy gebod bewaar. Daarom is dit vir ons belangrik. As jy sê jy die Here lief, As dit vir jou belangrik om volgens die wil van die Here te lewe, kom ons toets ons lewe aan dit wat die Here vir ons gee as riglyne, Deuteronomium 5. En hy het gesê ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of aan wat onder op die aarde is of aan wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God. Al die misdade van die vaders besoek aan die kinders aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie Heere sal die een wat sy naam uitlik gebruik, nie ongestraf laat bly. Onderhou die Sabbatdag dat jy dit heilig soos die Heere jou God jou beveel het. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou os of jou esel of enige dier van jou, jou vreemdeling wat in jou poorte is. Nie so dat jou dienstknecht en jou dienstmaag kan ris, soos jy. Jy moet daaraan dink, dat jy in Egypte land een slaaf was, en die Heere jou God jou daar vandaan uitgeleid het, dier een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom het die Heere jou God jou beveel om die Sabbadag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Heere jou God jou beveel het, dat jou daar verleng mag word en dat het met jou goed mag gaan, in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie en jy mag nie egbreek nie en jy mag nie steel nie en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye, sy dienskneg of sy diensmaag, sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, Sister Lee wat wat Kesantes die finale jaar hanteer het, eh, 'n besondere manier om hierdie 10 gebooie vir die kinders te leer. Ek kan nie mooi al die tekens en goed onthou nie. Maar hulle ken dit. Die ouderlinge raad hulle getoets het kon hulle vir jou sê wat elkeen van hierdie gebooie is. Maar die Here het nie jou verwag wat ek vir jou sê mag nie doen. Ek weet daar is net een God so vandag oor jy moet sy koninkryk eers soek. Jy weet om God geen ander manier te aanbid as wat hy van jou vra nie. Nie jou geld, nie jou materiële dinge mag prioriteit inneem in jou lewe. So vandag daarvan het geleer en hulle dit weer gegee sy naam is baie belangrik. Moenie dit ligtelik gebruik. Sy dag is belangrik. Kom kerk sy amstraars dat hy aanstel in die kerk as ouderlinge en in jou huis as ma en pa is vir hom belangrik dat jy hulle met respek sal behandel. Die lewe is vir hom belangrik, nie doodslag. Die huwelik is vir hom belangrik, nie egbreek. Dit wat hy aan jou toe vertrou as sy rentmeester is belangrik. Nie steel. Praat die waarheid. Jy mag jou begeertes God verheerlik in jouself. En as ek besef dat ek in gedagtes, woorde of dade of versuim, nagelaat het om iets te doen, kom ons bely dit gesang 69. Ons sing daar net die derde vers. Geliefde is aan elkeen wat met die ware berou en oprechte geloof sy en haar toevlug neem tot ons verloster Jezus Christus, verkondig die woord van die Heere, jou sonde is vergewe. Die Bijbel waarski elkeen wat in sy sonde bly leef, wat die genade van die Heere verwerp, moet weet dat die toren en die straf van die Heere op hom of haar bly, solank hulle in sonde bly leef. Kom ons doen nou beleidnis van ons algemene ongetwijfelde christelike geloof, en elkeen spreek in sy en haar hart soos volg.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 die wederopstanding van die vlees en een eeuwige lewe. Vers 4, gesang 69 Heer my rotsboe almal groot, staan u vas in elke nood. Trou van mense kom en gaan, maar u blijf onwrikbaar staan. Eeuw groot heelal roept mij, veilig, eeuwig en broeders en sister, om wat ons liturgie betref vandag, ons gaan eers die woordverkondiging hanteer, ons gaan eers uit die Bijbel lees, en daarna gaan ons die bevestiging, die beleidnisaflegging van ons finale Arkad Kesanta hanteer. Daarom vraag ek dat die blaai na Matthäus hoofstuk 6, ons lees uit die 53 vertaling, en ons focus op die laaste gedeelte, vooral vers 25 tot 34 is eh, die perikoop wat ons gaan ondersoek en dan vooral vers 33 is ons tekstvers wat ons ook goed ken. Daarom gaan ek vinnig oor die eerste gedeelte van vers 19 af en dan vers 25 baie belangrike sake wat die Here daar stel wat ons ter harte moet neem. Nadat ons saam gelees het, gaan ons saam bid. Vra dat die Here eers met ons nou praat uit sy woord en dis belangrik. En dan antwoord ons in gebed daarna. Matthäus 6 vers 19, moet nie vir julle skatte by mekaar maak op die aarde waar mot en roes verniel, waar diewe inbreek en steel nie. Maar maak vir julle skatte by mekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie. Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Die lamp van die lichaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele lichaam verlig wees. Wees maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele lichaam donker wees. As dan die licht in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie? Niemand kan twee here dien nie, want of hy sal die ene haat en die ander lief hee, of hy sal die een aanhang en die ander veraag. Julle kan nie God en mammon dien nie. Daarom sê ek vir julle, moet nie julle kwel oor julle lewe wat jylle sal eet en wat jylle sal drink nie, of oor jylle lichaam wat jylle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die lichaam as die kleren nie? Kyk na die voels van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie by mekaar en skure nie. En toch voed jylle hemelse vader hulle. Is jylle nie baie meer werd as hulle nie? Wie toch onder jylle kan, dier om te kwel, een el by sy lengte voeg? Wat kwel julle jul oor klere? Let op die lelies van die veld. Hoe hulle groei. Hulle arbei nie en hulle spin nie en ek sê vir julle dat self Salomo al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld wat vandag daar is en môre in die oond gegooi word, so beklee, hoeveel te meer vir julle klein gelowiges? Daarom moet julle julle nie kwel en sê, wat sal ons eet of wat sal ons drink of wat sal ons aantrek nie. Want na al hierdie dinge soek die heidene. Want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Net tot sover ons skriflesing mag die Here verheerlik word deur die verkondiging van sy woord. Kom ons bid saam. Vader in die hemel. Here, dit is met harte vol van vreugde dat ons vandag by mekaar kom in U naam. Dat ons fees vier. Omdat U in die lewe van drie jong mense gewerk het, so dat hulle die oortuiging in hulle gemoed het om te sê, ek ken die Heere Jezus as my persoonlijke saligmaker en verlosser. En ons weet ook, Heere, dat dit vir min beskoor is. En toch dank ons sê dat die een verbond met ons as ouwers maak, so dat ons sal is ons, skiet ons so ver te kort daarin, ons kinders kan grootmaak in die vreese, so dat hulle self ook verantwoordelikheid kan neem vir hulle eie verhouding met die en hulle eie geloofslewe. Ons dankie Heere vir ons kinders, en vir ons prachtige jongmense wat deel is van hierdie stikkie van die koninkryk en ons loof hier, van die babiekies hier in die moederskamer, tot ons finale jaar katkesante wat ons trots is. En ons dank hier Jezus dat u oor soveel jare soveel voorgangers gebruik het wat met oprechte liefde vir u die woord oorgedraad, die kennis oorgedraad vir hulle geleer het. Ons eer u vir die wijse waarop u in die voorgangerse levens gewerk het en ook dat u tens buiten van ons self en ons as ouwers ook gewerk het so ons kinders u kan ken. En nou is ons gebed, Heere, dat u hulle seen op die pad voerend toe wat vandag gebeur is, maar die begin van 'n lewe as beleidende lidmaat. En ons vra dat U hulle daarin seën. Here Jesus, ons vra dat U ook met ons lidmate sal wees en die besonder ons jong mense, ons dink aan almal wat ek saam skryf en ons vra dat U hulle die kalmte van gemoed gee om te onthou wat hulle gememoriseer het en dit weer te gee. Ons bid vir ons werkende jong mense en die uitdagings waarmee hulle te doen kry. Here, U weet watter beproewinge daar is. Daarom vra ons dat U hulle met krag versterk in die innerlike mens. Ons bid vir ons huwelike. Here, U ken ons ook dat ons daarin baie keer val om liefdevol te lewe en dat ons baie keer liefdeloos optree. Ons bid dat U ons verbondsgesinne in U liefde saambind. Jesus, ons dankie vir oud en jonk, vir ons senior lidmate wat met soveel ywer met liefde vir u vir ons 'n voorbeeld lewe. Here, ons rou oor die dood van 'n geliefde, van 'n lidmaat wie se plek leeg is en wat haar plek met met toewyding volgestaan het. En ons vra dat u haar familie troos en ook ons as gemeente wat rou oor Mara wie se plek nou leeg is. Ons dank U, Here, dat U werklik U liefde in haar hart uitgestort het en dat ons dit kon sien in soveel opsigte. Here Jesus, ons bid dat U ook ons harte sal instel op die heilige sakrament van die nagmaal wat ons volgende week wil gebruik en dat ons ook U daarmee sal verheerlik. Ons bid dat U deur die Heilige Gees nou U woord in ons harte skryf en maak ons gehoorsaam daarin. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. elke dag word daar in Amerika duisend dienermeisies swanger. In hierdie tyd waaron ons weet van voorboedmiddels, al is hulle nie getrouwd nie. Elke dag is daar 1106 meisies in Amerika wat een abortie kry. Elke dag is daar 4219 tieners wat een seksueel oordraagbare siekte kry. Elke dag is daar 500 tieners wat begin om dwellings te gebruik. Elke dag is daar 1000 tieners wat begin om alcohol te gebruik. Elke dag is daar 135.000 kinders wat 'n wapenskool toe bring, handwapen of of so iets. Elke dag is daar 3610 tieners wat aangerand word 80 meisies wat verkracht word. Elke dag is daar 2200 tieners wat uit die school uitgaan om nooit weer terug te kom, wat nie een metrie kwalifikatie krijg. Elke dag is daar 2750 kinders wat het beleef dat hulle ouwers van mekaar skye Elke dag is daar 90 kinders wat dier die welsijn van hulle ouwers al weggeneem word en in, in bewaring geplaas word. Elke dag is daar 7 kinders wat vermoor word en daar is ook 7 wat gearresteer word vermoord elke dag. Elke dag pleeg 16ers selfmoord. As dit Amerika se statistieke 10 jaar terug is, waar staan ons vandag in Suid-Afrika? Daarom sal jy die liedjie hoor wat vandag gespeel word wanneer daar gepraat word oor hierdie angstigheid wat tieners beleef en die vrese wat hulle het. En hoe om hierdie vrees, ons hoor in ons teksgedeelte in die skriflesing van kwellinge om hierdie kwellinge te hanteer en hoekom dit so ontsaglik belangrik is dat ons kinders dit in ons lewens sien en dat hulle dit self kan uitleef. Want hierdie lied praat oor vrees, oor kwellinge wat vir jou leuns vertel, wat vir jou sê jy is nie goed genoeg nie. Wat vir jou sê jy is nie reg nie. Wat vir jou sê jy is nie sterk genoeg nie wat vir jou sê, jy is het nie werd nie. Vrees wat jou die leens vertel, dat niemand jou lief het nie. Kwellinge wat vir jou sê, jy is nie mooi genoeg nie. Wat vir jou sê, jy sal nooit goed genoeg wees nie. Dis wat kwellinge doen, dis die leens wat kwellinge vertel, en waarom hierdie teksgedeelte so ontsaglik belangrik is vir ons jong mense. Hierdie vrees gaan jy hoor in die lied is 'n leenaar. Moet dit stop jou om voluit te lewe. Stop jou daar waar jy besig is om te loop. Dit steel vrede uit jou hart uit. Geluk uit jou hart uit. En daarom sê die lied gooi hierdie hierdie vreese wat jy het, hierdie kwellinge, gooi dit in die vier. Raak ontsla daarvan. Hoe doen die mens dit? Kyk weer wat sê ons vers is, vers 25 sê die Heere dit, hy stel dit in hierdie woorde, <clears throat> hy sê, moet nie jylle kwel oor jylle leven nie. In vers 31 stel hy dit so, Daarom moet julle julle nie kwel nie. In vers 34 sê hy: Kwel julle dus nie oor môre nie. Drie keer die opdrag: Moenie jou kwel nie. Nou kan jy sê met hom nie, jy kan maklik praat, jy weet nie wat's my probleem nie. Kan jy vir iemand sê moenie jou bekommer nie. Bekommernis is in ons aarde, dis deel van ons menswees. Jy kan nie daarvan ontslaa raak nie. Maar wat maak jy nou met 'n teksgedeelte in die Bybel wat vir jou sê Moenie jou kwel nie. En nou maak die geleerdes 'n onderskeid. Hulle sê jy moet mooi oplet, daar is 'n verskil tussen 'n bekommernis, 'n besorgdheid, 'n probleem wat jy as kind van die Here het wat jy mee 'n plan maak en in die krag van die Here hanteer en 'n kwelling wat jou lewe oorheers wat jou laat wakker lee in die nacht, wat maak dat jy nie normaal kan functioneer nie, wat baas word van jou leven. Die woord verkwelling hier in die Grieks beteken om te skeer, om in twee te skeer. En nou sê die Heere, as hy drie keer hierdie opdrag gee, moet nie jou kwel nie, as jy jou dus kwel as kind van die heren, dan is jy mis nou bezig om sonde te doen, en hoe kan ek hierdie sonde in my leven keer, dat ek nie met kwelling rondloop soos een heide nie, maar kyk nou wat sê in vers 25, dit begin met die woorde, daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel nie. Hy gee met ander woorde, hier is 'n rede en daarom, omdat ek hierdie rede gee, hoef jy jou nie te kwel nie. Wat is hierdie rede? Kom ons gaan 'n bietjie verder terug. Hy begin in vers 22 met die woorde en hy sê, dit gaan oor jou uitkyk. Jou oog is die lamp van jou liggaam. As jy oog die regte perspektief het, dan sal jy verlig lewe, maar as jou oog sleg is, dan gaan jy nag in jou lewe ervaar. Want hy sê uiteindelik is daar een van twee basisse wat jy op die oomblik dien in jou lewe. Of jy leef in totale afhanklikheid van God of die besorgdheid oor die stoffelike aardse menslike dinge is jou baas. Hy noem dit Mammon. Bekommer nie net 'n geldgod omdat jy in gierigheid geld wil inkry nie, maar ook jou bekommernis oor geld maak dat jy Mammon dien. Hoor jy die verskil? En dit is wat kommer doen, wat kwelling doen. Kwelling skeer jou in twee, waar jy dink ek is 'n kind van die Here, maar joh, ek het hierdie geweldige probleme waarmee ek worstel. Dit is te veel vir my om te hanteer, ek is oorweldig. Spanning is net te veel. En nou gee die Here drie opdragte wat ons nou help om om dit te hanteer. Drie werkwoorde in hierdie gedeelte waarna ons kan kyk. En die eerste is die woordjie kyk. dat die Heere vir ons sê, let op, kyk na die natuur, kyk na die lelies en kyk na die gras, jou ja, mooi gesien, hulle sit nie en werk die heel dag in, in oes en plant en gaan te kere in, hulle maak staat op Godse verzorging, absoluut afhankelijk van God. As dit jou uitkijk op die lewe is, dan kan jy weet, God sal vir jou zorg. Daar is 'n tweede manier van optree en die Here sê dit is 'n heidense manier van optree. Kyk hoe stel hy dit hier. Hy praat van klein gelowiges in vers 30. En dan sê hy mense wat na hierdie dinge soek vers 32 is heidene. Want wat het hulle? Hulle het nie 'n pa nie, Hulle het nie 'n hemelse Vader wat vir hulle sorg nie. Hulle moet vir hulle self sorg. Die arme mense, dis hoekom hulle dag en nag spook en hoekom hulle maagswere en kry en angsaanvalle kry en nie by 'n punt kan kom nie. Nou moet jy mooi my mooi hoor. Ek praat nie daaroor dat wanneer jy 'n chemiese toestand het wat jy medikasie voor moet kry. Ek praat oor hierdie uitkyk op die lewe wat die Here vir jou baie duidelike riglyne gee en jou uitkijk as kind van die Heere moet reg wees. So die eerste belangrike ding is, kyk op na jou hemelse vader, wat vir jou sorg. Dit neem nie jou verantwoordelikheid weg nie. Sê nooit een voelkie daar op die draad sit, met een bek oop na die hemel, dat daar nou een wirmpie in sy bek moet inval nie. Hy het nog steeds een verantwoordelik om te gaan koos soek. Jy het een verantwoordelikheid en verantwoordelikheid, En ek dink dit kom ook daarin dat jy leer Filippense 4 vers 6 tot 8. Wanneer hierdie dinge kom, wanneer die probleme kom, is dit onmiddellik 'n geleentheid om met God daaroor te begin praat. Dis 'n uitnodiging tot gebed. Wat sê die Here in Filippense ehm um, 4 vers 6 tot 8? Hy sê: "Maak in alles julle begeertes aan God bekend met danksegging." Ek wil nie baie keer op daai stadium om dankie te sê nie, maar dis wat Filippense ons leer. Sê vir die Here dankie terwyl jy vra, terwyl jy jou hart oopmaak, terwyl jy bid en praat met die Here. Wat 'n genade dat jy 'n Vader het wat gebed hoor en verhoor. Ek dink ons onderskat totaal die krag van gebed. Ek dink as ons as gesin moet gaan sit en begin lysies maak van hoe die Here voorsien op daai oomblik wat ons nie weet watter kant toe nie. En jy die volgende oomblik net ervaar hoe die Here oorneem en voorsien in alles wat jy nodig het. Ons kan boeke daaroor skryf. Maar dit is belangrik dat jou prioriteite reg sal wees. Toe ek nou moes preek maak vir vandag, toe het ek drie preke gemaakt. Die eerste is toe ek nou die rooie blaaikie kry en ek sien die akroniem, is te leed te vermoe om altyd so akroniem te kry wat die kinders kan onthou, wat vir hulle prachtig is, die Coca-Cola wat sê, kom, kinders, aanvaar Christus as jou verloser, as jou Heere. En dan sluit het af met die woordkie, Amen, dis waar vir die A van Cola staan dit sal so wees vir waar. So my eerste preek wat ek gemaak het was oor Johannes 1 vers 12. Waar die Here dit sê: Aan almal wat in hom glo, wat hom aangeneem het, het hy die reg gegee om kinders van God genoem te word. En dit klink maklik of jy nou jy moet net dit doen, jy moet God aanneem. Maar nou weet ons vers 13 van Johannes 1 stel dit beter brei daarop uit en bring die perspektief, dis eintlik God wat jou sy kind maak en jou verlos. En dis waarvan hierdie drie getuig het vir die ouderlinge raad. Elkeen van hulle met vermoedigheid gesê ek glo dat Jesus my verlosser en saligmaker is. Ek het hom aangeneem omdat hy my eerste lief gehad het. En wanneer dit waar is, dan kan jy iemand wees wat daagliks ook hierdie geregtigheid van die Here soek. Jy is 'n kind van die Here. Hy is jou Vader. En dit vat 'n geweldige las van jou skouers dat jy hoef nie soos 'n heiden te spook asof alles van jouself afhang nie, want jou Vader sorg. Maar dit beteken ook dat jy kan praat met jou Vader elke dag. En veral wanneer die kommer kom, is dit 'n uitnodiging Ek wil graag God in aksie sien, daarom vra ek van hom in gebed, Here, hier is my probleem. So die eerste het ons gehoor kyk na die natuur, tweedens het ons gehoor bid. Volgende preek wat ek gemaakt het, het daar gegaan toe ek nou die liekie luister wat leeg gestuur het, toe het ek een preek gemaakt uit Markus 8, Markus 5. Lukas 8 is dieselfde gedeelte wat beskryf word. En dit het gegaan oor Jairus wat na die Here Jesus kom en vir Here sê my dogter is dodelik siek. Kom maak haar asseblief gesond. En terwyl Jesus op pad is saam met Jairus na sy dogter, raak daar 'n vrou aan sy kleed wat sy tyd nou in beslag neem wat gesond word. En dan sê mense vir hom hierdie geweldige verskriklike boodskap en Markus 5 vers 34. Ja, Iris, stop. Moe nie langer die meester plan nie, jou dochter is dood. Ek kan my nie indink, dat die pa hierdie boodskap moet kry nie. So wat sê die Heere Jezus vir hom op die oomlik? En nou moet hy baie mooi die oore spits, want dis een lese wat hy saam moet vat in die lewe. Die Heere Jezus sê vir hom hierdie volgende woord, hy sê, moet nie vrees nie, glo net. Hoe groot is dit? Moet nie vrees nie, glo net. Dit is genoeg, en jou ja, Iris het dit gedoen. En toe die Heere Jezus vir die mense daar, wat hulle het mense gehier om te kom huil, toe die mense vir hom lach, uit lach, toe hy sê, sy slaap net, toe jaag jylle uit, en hy sê, Talita, kom my, dochterkie staan op, het vir ietsie gegee om te eet. Maar het is ontsaglik belangrijk, want daar die kommer kom, dat jy die woorde van die Heer Jezus in jou achterkop sal hee, wat sê, moe nie, vrees nie, glo nie. Vertrouw op my, want jy beledig die Heer. As jy denk, ja, die Heer kan my help om een dag in die hemel te kom, maar jy, nou het ek daarom groot probleme. Ek bekommer my dood. Tony, Dr. Tony Evans het 'n het 'n aangrypende manier hoe hy daaroor praat. Hy sê jy moet leer om jou maar op die regte plek te sit. Want wat ons baie keer doen, ek as kind van die Here doen is ja, ek is 'n kind van die Here. Maar ek kan nie anders as om my te bekommer oor my kinders nie. Ja, God is groot. Maar my probleme kry my onder. Ja, God, sorg vir alles, maar ek moet my rekeninge betaal. Hy sê nee. Jy sit jou maar op die verkeerde plek. Sit dit op die regte plek. Ja, ek het baie rekeninge, maar ek het nog nooit 'n kind van die Here gesien wat honger ly nie. Ja, ek is iemand wat baie probleme het, maar die belofte van die Heere Jezus is aan my, is gegee alle macht in die hemel en op aarde, en ek is met julle al die daad tot in die volleinding van die wereld. Ek is iemand wat geweldig zwaar draan al my verantwoordelikhede, maar ek is een kind van die vader wat vir my beter zorg as vir blomme en voels. Sit jou maar op die rechte plek. Kry jou prioriteite recht. En daarmee wil ek afsluit. Die groot ding wanneer die beleidnis van geloof aflê is dat jy nou verantwoordelikheid vat vir jou eie geloofslewe in die oë van die kerk as jy nou volwassene. Ons wil almal groot wees. Maar ons wil nie altyd die verantwoordelikhede hê van groot wees nie. So hoor maar wanneer die Here vandag vir jou hierdie hierdie gereedskap saamgee wanneer hierdie dinge kom, hierdie geweldige druk wat ons in die begin gehoor het wat op tieners se skouers is, wanneer hierdie spanning kom, wanneer die probleme kom, wanneer die druk kom, sit jou maar op die regte plek. Hoor die woorde van die Here Jesus. Kyk na die natuur. Hy wat vir die natuur sorg, sorg vir jou oor die woorde van die, Je die Heere Jezus, wanneer hy sê, bid, my nie vrees nie, bid, my nie jou kwel nie, maak dit bekend, praat met my. Hoor die woorde van die Heere Jezus in jou iris, my nie vrees nie, glo nie. En wanneer jou prioriteit tereg is, dan is het vir jou moendlik om as kind van die Heere met levensvreugde te lewe ten spuite van al die kommer. Ten spyte van al die probleme. Mag die Here Jesus julle daarmee help. Amen. Kom ons bid saam. Vader, waar ons nou drie name gaan lees. Wat baie jare terug in die arms van hulle ouers voor 'n kansel opgestaan het en van jy een belofte gekryd met die doop en dat jy hulle God wil wees. Ons dank jy vir die wonderwerk dat jy die cirkel nou vandag voltooi word wanneer hulle self as volwassen is voor jy staan om een belofte te maak om jy lief te hee. Heer Jezus, ons word klein voor daar die genade. Ons bid dat jy hulle sien in Jezus naam. Amen. Ek vraag om voor die kansel te verskyn, Abri Johannes Brits, nie Berger nie, Brits, Marilie Berger, Leandrie Berger. Geliefde gemeente van ons Heere Jezus Christus, Die openbare beleidnis van geloof gee aan die verbondskind die geleentheid om voor God en voor sy gemeente rekenskap te gee van hulle elkeen se persoonlike geloof. Dit beteken dat die verbondskind die genade wat God in die doop aan hom of haar gebied het, bewustelik deur die geloof hulle eie gemaak het. Die openbare beleidnis van geloof is 'n gelofte van volle toewijding aan die Heere, die koning van die kerk. Dit beteken om te lewe volgens sy woord, om getrou die eredienst by te woon, vir jylle, getrou die eredienst by te woon, aan die werkzaamhede van die kerk deel te neem, om te volhard in die gebed, dier woord en daad op alle terreine van die lewe, God te verheerlik. Dit is 'n gelofte om deur die krag van die Heilige Gees in geloof te volhard en daarin te groei. Geliefde broeders en susters, die ouderlinge raad het met vreugde daarvan kennis geneem dat u begeerig is en gereed is om volwaardige belydende lidmate van hierdie kerk toegelaat te word. U het in die Christelike leer onderrig ontvang en u het die ouderlinge raad oortuig van die kennis van die woord van God asook die belydenisskrifte en van u voorbeeldige levenswandel. Om as beleidende lidmate van die gemeente toegelate word, moet u opreg en bevestigend antwoord op die volgende vraag. Nou, hier is nie moeilike vraag nie, jylle hoef net ja of nee te antwoord aan die einde. So, dit is nie soos die examen, een keese vraag nie, net ja of nee. Is u daarvan oortuig, dat die bybel die enigste vraag, en onfeilbare woord van God is, dat hy die ware en volkome leer van saligheid bevat, en dat niks daarby gevoeg of daarvan weggeneem mag word. Nou die beleidingsskrifte uh, eh, van hierdie kerk, hoewel aan die Bijbel ondergeskik, met die Bijbel ooreenstem en daarom onderskryf moet word. Is hy daarvan oortuig dat hierdie kerk, waarvan hy nou beleidende lidmaat wil word, hierdie Bijbelse leer as volkome en ware leer van saligheid verkondig, verklaar hy dat hy boogenoemde leer die persoonlike geloofsoortuiging is en beloof hy om alle leringe wat in strijd daarmee is te verwerp. Verklaar hy dat dit die voorneme is om in die kracht van die heilige geest tot in die einde van die leven in hierdie leer te volhard. Verklaar hy dat hy in die volkome soenverdienste van die Heere Jezus Christus gloe en dat hy die persoonlijke saligmaker en verlosser is. Belei hy dat u die drie enige God lief het. Beloof u om hom van harte te dien, om gereeld tot die Vader te bid, in die naam van die Heere voor mense te belei, en in die kracht van die Heilige Geest teen alle versoekinge te strui. Beloof u om actief van die werkzaamhede van die kerk deel te neem, en beloof u om u self van die kerkelike opzicht en tig te onderwerp. Wat is hier op die hoorbare antwoord aan God drie enig? Abri Johannes Brits. Marilie Berger. Leandri Berger. Op grond van die genade verbond, soos verseel deur die doop, en kragtens die belydenis wat u so pas voor God en sy gemeente afgelê het verklaar ek op gesag van die ouderlinge raad, dat u nou beleidende lidmate is van die Afrikaanse protestantse kerk Kreesdorp, met toegang tot die sakramente en al die voorrechte aan lidmaatskap verbonde. Geliefde broeder en sisters, God het u geroep om in hierdie wetloop van die geloof al u krachte in te span. Volhard daarin met hart en siel en met al die krachte, gemeente, aanvaar hier die verbondskinders as lede van die lichaam van Christus. Stel jy gaves en talente ook aan die hoof van die kerk, aan Jezus Christus, weid het aan hom. Stel jy gaves wat jy van God ontvang het, saam met jy die beleidende lidmate tot beskikking en dienst van die Heere. Bid vir mekaar, werk met mekaar saam, laat die liefde van Christus as band u saambind tot 'n getuienis in die wêreld. Kom ons bid saam. O Vader, vandag is die hoogtepunt van van 11 jaar se verbondsonderrig. Is die hoogtepunt van van jare waar u ten spyte van ons as ouers krachtig in die lewe van ons kinders gewerk het. Ons dankie vir hulle oprechte liefde vir die waarvan ons oortuig is. En ons vraag, Heere, dat jy hulle sal bewaar tot die dag wanneer jy ons kom haal. Dat hulle met vreugde voor jy kan lewe en dat hulle die teenwoordigheid elke dag ervaar. In diep afhankelijkheid in Jezus naam. Amen. ons sing gesang 126 Dink nie, hy is op nie Gesang 126 Luister mooi na vers 3 wat ons gaan sing, gesing 1, 2, 6. Gee kracht hoe Heer aan hierdie lede, waar hulle nou die naam belei. Mag hulle geloof en hoop en liefde een leven lang dynamies bly. Laat doen al hier die goeie werke, dier Christus steeds vir ons bereid, bly inspireer al met die sterkte, dat hy die levenskroon verkry. Net een oomlik, ek wil vraag, dat die familie maar nader kom, Janus, Mari, ons staan hier by julle doopeling, wat nou beleidende lidmaat is, die Andrie, ma, pa, kom staan asjeblief by, dat nou, die seenbede wat nou gebid word vir ons as verbondsgesin, ook uh, dat ons dit kan ervaar. Daarna wil ek vraag broeder Laurie, gaan jy die drukkies kom uitdeel, waar is broeder Laurie? Goed. So, hou maar asjeblief dop, ons gaan nou hier nog een paar goedjes gebeur, na die sing van die seenbede, vraag dat jylle omdraai na die gemeente en dat jylle die seen van die gemeente op so wyse ontvang, en Lee, jylle sal dan aangaan met die volgende wat moet gebeur, asjeblief nie, dankie. Thank you. tyd maklik nie. Ehm um, ek weet baie mense, ek is ook Afrikaans, maar partykeer ehm um, kan 'n mens dinge net so goed in Engels sê en hoekom ek die Coca-Cola tema gebruik het is jy weet nie ons kan die Here in alles sien, die natuur om ons, maar partykeer is ons so gejaag, maar tog nou staan jy in 'n winkel en jy sien daai Coca-Cola, dan dink jy aan God alles wat jy sien moet jou aan God dink en dis wat ek met die kinders wil leer. Ek is 'n praktiese mens. Ek hou van dinge sien en as ons dinge wys, dan verstaan ons beter en ons hou beter. Die Coca-Cola wat ons gesê het daarvoor is come on children, accept Christ our Lord. Amen. So elke keer as hierdie kinders na 'n bottel Coke kyk of al die mense wat hopelik nou hier is en hulle kry hulle dankie sê kaartjie. As hulle daai Coke sien, is dit die eerste ding wat hulle moet sien. Hulle moenie die koeldrank sien nie. Hulle moet dink aan Come on children, accept Christ our Lord. Amen. Want sonder Christus is ons lewe niks nie. Ons beteken niks nie. Ons het God in ons lewe nodig. En dit is hoekom ek dit vir hulle wil gee. Mm, dieselfde met die liedjie. Dit is nou, eh, eintlik vir almal, maar vir julle, julle gaan nou die groot mens wêreld in. Daar's baie dinge wat julle sal moet doen. Julle gaan bang wees, maar onthou net God is by jou. En onthou wat het die ouderlingraad vir julle gevra? Hoeveel keer is daai moenie vrees, moenie bang wees in die Bybel, moenie vrees nie. 365, een vir elke dag. Die Here is met jou. Maak nie saak wat jy doen nie, waar jy gaan nie. Jy gaan dalk bang wees vir 'n onderhoud. Jy gaan bang wees om 'n werk te verander. Jy gaan bang wees vir jou matriek uitslaa. Jy gaan bang wees vir 'n matriek eksamen of wat ook al nie. Maar God is met jou. Moenie vrees nie. En onthou, vrees gaan goeters in jou kop plant vrees gaan vir jou sê, "Ag, oh, jy is nie goed genoeg nie." Vrees gaan vir jou sê, "Hm, jy het dit gedoen, maar nou dink jy jy's 'n kind van God." Vrees sê vir jou lelike dinge. Moenie vrees glo nie. Laat God se liefde jou so vul, nê, dat jy net God om jou binne jou en oralste net kan voel. En dan as daai gedagtetjie kom, nê, dan sê jy vir hom, "Die Here is met my. Ek het dit vir hom gegee." Ek wil hê julle moet dit altyd onthou. Dis net 'n kussentjie wat ek vir julle wil gee en dan nas ons vir julle 'n liedjie speel. hulle pas. wat by hulle pas. En ehm um, ek het vir elkeen ek weet nie dit is maar net wat my aan hulle laat dink het. Leandri, Johannes 1 Timoteus 4 vers 12. Laat niemand jou jonkheid verag nie, maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges. Marilee, sag. Matteus 5 vers 5. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Aubrey, jy het al so baie mense gehelp en jy het gesê jy sukkel met party goeders. Hierdie is wat ek wil hê jy moet altyd onthou. Galasiërs 6 vers 9. En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Broeders en susters, ons is nog nie klaar nie. Ek wil nie regtig in die erediens tyd maak vir dit nie, maar hierdie mense wat hier voorgestaan het, lê doen wat ek nie kon doen nie omdat ek by twee, drie gemeentes moet preek, is het my onmoendlik om by die katkesante uitkom. Dit is van die hoogtepunte altyd in my bediening gewees, maar ek kom met groot vrymoedigheid het aan haar toevertrouw. Sy het een manier, soms onorthodox, maar altyd baie oprecht en uit die diep liefde vir die Heere, om my ding aan kinders te verduidelik, en daarvoor het ek groot waardering. En sy het afgelopen 6 jaar ons kinders die een na die ander groep gebring tot by die punt waar hulle met absolute eerlijkheid en hartsoortuiging kan sê, Jezus Christus is my verlosser. Broeder Laurie, wat voorzitter is van ons kerkraad, ons is so dankbaar vir sy betrokkenheid by ons jongmense en die voorbeeld wat hy leef. En ek wil vir die ouderlinge raad sê, jy weet het vat baie van mense, vooral conservatieve ouders soos ek, om in een eredienste lied soos hierdie te speel, maar ek ek hoor nou die bedoeling daarmee. Sodat ons kan hoor wanneer die Here Jesus sê wanneer vrees jou oortuig dat jy kan hoor wanneer die Here Jesus sê ek is die weg en die waarheid en die lewe ek lieg nie. Wees nie bevrees nie want ek is met jou. Kom ons loof hom daarvoor wanneer ons nou saam sing gesang 261 daar is net een versie wat ons gaan sing en ons gaan het twee keer sing. Maar dit is een lied wat ons baie goed ken. Ons gaan het nie in um, ehm, sing soos wat hy geskryf is. Gewoonlik is het, uh, is het baie pret om hierdie lied twee uh, groepe te sing. Maar ons gaan om vandag sommer net allemaal saam sing. Kom staan en loof ons die Heere met hierdie woorde. Soek al het eerst die Koninkryk van God. Ons sing het twee keer. ontvang die Seen van die Heer en gaan in sy vrede. Die genade van die Heer Jezus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met julle allemaal. Amen. Broeders en sisters, ons bid vandag vir Waterberg gemeente. Ons het die voorrecht gehad om so rikkie terug in daar die wereld weer te kom en ons het sommer gegeven met hy weer teruggedink aan die kostbare mense wat, wat ons daarmee te doen gehad het. Waterberg, dis Nijlstroom, met die ongelukkige naam vandag van Modimole, en uh, die tragedie is dat Dimo Dimo, waarvan hulle praat, vir hulle het hulle kinders geoffer van Harry Kraansberg by Nijlstroom, so Dimo Dimo, wat die naam van Modimole dra, is nie ons God, die verbondsgod, God die ene van die Bijbel wat ons aanbid nie, So daarom hou ons maar by Nylstroom. Waterberg gemeente het hierdie jaar 219 lidmate en 40 kinders in die verbondsonderrig. Nou doem ehm, die um, Laurens wat daar is, ag Laurens Prinsloo wat daar is, is nou familie. Dis Annelie se kleinneef, skoonma sit ook hier, dis nou hulle, haar kleinneef is broeder Chris. En my paal ken ook sy ouers om Chris, hulle baie goed, hulle was in Mabel Hall. Um, lidmate gewees daardie jare toe ou Laurens nog op skool was ons het hom sien groot word, ons het die tragedies beleef saam met hom, toe hy sy vrou in die dood moes afstaan, hy is weer getrouwd en hy is sy echtscheiding dier, en tragedie wat, wat vir hom getref het in sy leven, maar ek dink, al die dinge, het hierdie man met die engels stem, geskaaf so dat hy op hierdie stadium, daar die woord van die Heere syver kan verkondig. Nou, hulle het altyd gesê in die geskiedenis het het so gewerk as Paul Kreer een moeilike ou gehad het in die parlement, dat hy van my plaas in die waterberg gegee. En nou, ek denk ons het iets daarmee te doen gekry. Ons het in die drie jaar wat ons daar geblei het, ses keer getrek en uh, ons het harde benen gekou, maar uiteindelik was dit die moeite werd. En ons bid dat die Heere daar sy sien gebed en ons sien dit, een van my finale jaar katkesante, ehm, um, Herman Erasmus is nou predikant in Witrivier en hy doen groot werk in ons kerkverband. Ehm um, so kan ons aangaan met die lysie. Maar kom ons bid nou vir Waterberg vandag. Streef vir hierdie gemeente aan. Die Here weet wat die uitdaging is wat op Waterberg op hierdie stadium moet moet te bowe kom. En ons vra dat die Here die bediening daar sal seën. Ons het nou geleentheid vir net 'n minuut of 2 vir stil gebed en as jy vrymoedigheid het, staan asseblief op en bid hard dat ons as gemeente kan intree vir Waterberg. Daar is nou geleentheid. Vader in die hemel, hoor ons wanneer ons as gemeente vandag intree vir Waterberg. Ons vraag dat u die kudde daar sien en die bediening waarmee u bezig is, nie net onder die kudde nie, maar onder daar die gemeenskap, dat het, u dit sien. Ons draag vir die Laurens Prinsloo, sy vrou en sy kinders aan die op, en ons vraag dat u hom in sy gesin en sien, en dat u hom telke male die genadegaves wat u in hom toevertrouw het, sal bevestig, dat hy dier hom sal spreek, dat die mense dier hom sal aanraak, dat hy met kracht die licht laat skyn. Heere, ons vraag, dat hy daar die gemeente van kracht tot kracht laat gaan nie, omdat hulle dit verdien op enige manier nie, maar om, dat hulle in afhankelijkheid van die bestaan. Heere, ons bid het ook vir hierdie gemeente met die blijdskap dat die drie nieuwe beleidende lidmaat aan ons gemeente toegevoeg het, En ons vraag, Heere, wil u ook ons gemeente van kracht tot kracht laat gaan, omdat ons in absolute afhankelijkheid van u bestaan. Ons vraag dat u elkeen wat hier is sal sien, maak ons elkeen draars van u hoop, wil u gee dat ons waar ons kom, mensese levens sal verryk, omdat ons die liefde uitleef en uitstort. In Jezus naam bid ons dit, Amen.